ku munsi w'imana igenekerezo rya cumi gitugutu umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe mwiriwe bakunzi ba Radio isanganiro kaze mu makuru yacu yo kuri uno murango agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarongoye intwaro n'amashengero mu kayanza basabwa guhimiriza abanyagihugu bo muri iyo ntara kwitwararika kwandikisha amatongo yabo na akamo ka olivier bayubahe arongoye ikigo kijeje gutanga no gushingura impapuro ndangatongo mu kayanza inyuma yaho bigaragariye ko amadosiye mirongo umunani n'atatu masa ariyo icyo kigo kimaze kwakira kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abanyeshure bagera ku bihumbi cumi na bibiri barahevye ishure mu mwaka w'ishuri uheze mu rumonge umuyobozi w'indero muri iyo ntara ahamagarira abavuka ntara gufasha kugira ngo guheba ishure bigabanuke nayo bucana yandi y'ingaburo kuri uno w'imana ituyagira ku kamaro k'urutomate kaze ano makuru ahagarariwe na Eric Wimana mu buhinga bw'ivyuma mwijwe wumva Omer Nduwayo Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Ano makuru tuyatangurire mu gisata c'indero abanyeshure barenga ibihumbi 12 barahebye ishure mu mwaka w'ishuri uheze mu ntara y'indero ya Rumonge umuyobozi w'indero muri iyo ntara atanga ivyo biharuro asaba abavuka ntara gufasha kugira ngo uguhe bishure bigabanuke abitavye inama rukokoma ku bibazo by’indero mu rumonge hari ku munsi wa gatandatu ejo bashikiriza ko hakwiye kubaho gukorera mu runani rw'abegwa n'ico kibazo bose Jean Pierre Misago abana bahevye ishure kubera imvo zinyuranye mu mwaka w'ishuri uheze mu ntara y'indero ya rumonge ni benshi kandi habwirizwa kugira igikozwe kugira ngo guheba ishure bihagarare nk'uko izake ndikuriyo umuyobozi w'iyo ntara y'indera bivuga abana bahevye uwo mwaka ni abana bashika ibihumbi cumi na bibiri n'ijana na mirongo ibiri na bane murumva ko ari abana benshi cyane noneho kugwa iki kugira ngo umwana yatanguye ku ishure agume ku ishure twokora iki kugira ntihagire umunyeshure asubira gutwara inda ku ishure hampande yo guhimiriza abana ku kamaro k'ishure byokorwa n'abigisha ababyeyi n'abajejwe intwaro hamwe no gufasha abantu aho nikora kuronka ibikoresho by'ishure byokorwa na komine bamwe mu bitavye inama rukokoma ku bibazo vy'indero kuri uyu wa cenda gitugutu turimwo mu rumonge bakoze neza gusumba abandi abandi nabo babona ko ari ukugarukira umwuga w'ubwigisha umuntu wese agakora ibimuraba abayobozi b'amashuri bagiye imbere aha rero abantu bari ngaha benshi numvise ko ari abayobozi kandi nababonye genda mugarukire amashuri yanyu none iryo shuri ryawe ntiryaguma ritembagara abana baheba abandi bagenda we uzojahe we ntibazoca bagukura cyangwa bakavuga ati byamunaniye ntaco ariko aradufasha rero umwe wese akora igikorwa ciwe ubukene bw'ibitabo cyo kimwe n'utuzu twa sugumwe burakibonekeza ku ishuri ryisumbuye rya komine cyankuzo inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itanu iryo shuri ribayeho Ivyo ni vyashirikirijwe n'umuyobozi w'iryo shure kuri uno wa gatandatu hahimbazwa yubire y'imyaka 25 rimaze umuyobozi w'indero munara ya Cankuzo akabona ko ubwo bukene bw'ibitabo bushobora gusubiza inyuma ubumenyi cyo kimwe na buramatari w'iyo nara bahamagarira imvukira n'abandi kugira icyo bafashije Raymond Mudende ubwo bukene bw'iryo shure rimaze imyaka 25 ritanguye ngo bufatiye ahanini ku bukene bw'ibitabo piyo kanani umuyobozi w'iryo shure yabishikirije kuri uno wa gatandatu igihe hahimbazwa kuri iryo shure nyene rikuru rya komine cankuzo imyaka mirongo ibiri n'itanu iryo shure ritanguye imbere y'abanyacubahiro batandukanye harimwo abashingamateka amateka amateka bavuka mu ntara ya Cankuzo hatibagiwe n'umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru nawe nyene avuka muri komine ya Cankuzo uyo muyobozi yasiguye ko abanyeshuri cumi basangira igitabo kimwe ariko ngo nko mu gisata cy'Igiswahiliho akaba atagitabo na kimwe kiriho vyongeye ngo ubwo bukene bufatiye kandi ku kubura utuzu twa sugumwe dukwiye kuko abanyeshuri mirongo itandatu n’indwi basangira akazu ka sugumwe kamwe Janine Hakizimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Cankuzo akabona ko ubukene mwe nubwo bushobora gusubiza inyuma indero we nabura amata w'intara ya Cankuzo Boniface banyereza ko bakabona ko abize kw'iryo shure bamaze kwizinura cyo kimwe n'imvukira za komine Cankuzo bari bakwiye gushyigikira iryo shure ryaje rigira kabiri mu mashuri makuru yo muri komine ya Cankuzo umuyobozi w'indero ahamagarira abaregwa n'abarezi kuguma ku kivi akabona ariko ko n'abajejwe intwaro bari bakwiye kwama hafi iryo shure ivyo mustanteri wa komine cankuzo shantare akoze yemeza ko bazobandanya barifasha kuko ari nabo baribyaye. abize kuri iryo shure rero cyo kimwe n'umushikiranganje ajejwe menshi avuka muri komine ya cankuzo bakaba baratanze utuganuke dutandukanye na cyane cyane imashini imwe nyabwonko hamwe n'imipira yo gukina umucankuzo Raymond mudende Radio isanganiro Raymond mudende nawe urakenuye ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za Radio isanganiro amakuru yacu tuyabandaniriza mu gisata cy'uburimyi abarimyi b'ikawa bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi basaba leta ko yobaronsa ku gihe ifumbire hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha mu gukorera ikawa babishikirije ku munsi wa gatanu igihe amakungu yahimbaza umunsi wahariwe igitegwa cy'ikawa Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi amenyesha ko umugambi bihutira kurangura ari ugushikiriza vuba abarimyi ibyankenerwa by’igitegwa cy'ikawa aho imuyinga ahabahimbarijwe uwo munsi mukuru Radio isanganiro yarungitseyo Jean Marie Vianney Ngendakumana Mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe igiterwa cy'ikawa ku munsi wa gatanu w'inondwi turiko turasozera ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga abarimyi gitegwa giterwa bo mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi bashikirije amakenga ku bijanye no kugene batararoswa umuco w'ingene bazohabwa ifumbire mu gihe mu mwaka uheze bayirose ku giciro kitavuna Feliciano Ngabirano numwe muribo. bo. Mu mwaka uheze twarose kitavuna kubera leta yashyizemo uburyo bwinshi kugira ngo umurimo habe kweduza umwimbu ariko murabona yuko igihe aho kigeze ntituraronka umuco w'ukuntu umwaka uwo mwabuduze uronka n'ukuntu ibyo ushobora gufumbira ikawa muri uyu mwaka n'ibindi bikoresho ngo bibashikira bitevye nk'uko bisigurwa na yohani sinamenye umurimyi w'ikawa muri komine kiremba mu ntara ya ngozi ubukene bw'ibikoresho bikunda kubonekeza mu barimyi cyane cyane ibyo gukata ibyo gupompa ibyo bikoresho bimwe bya nkenerwa niyo bize bizahatevye bije kare biba byiza bigafasha abarimyi kugira ngo biteze imbere umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganji bujejwe igisata cy'uburimyi mu Burundi amenyesha ko imigambi yo kurosa abarimyi ifumbire iri mu byihutirwa kurangurwa n'ubushikiranganji ico gituma imigambi ikurikira bandanya ishirwa mu ngiro iyo naniyi ikawa ishaje mu ntumbero yo guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi uwo munyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganje bujejwe igisata c'uburimyi mu Burundi yibutsa abarimyi b'ikawa ko leta y'u Burundi yashizeho itegeko ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 2026 kwezi kwa kabiri mwaka 2022 rigena umunsi wa kane ugira gatatu mu kwezi nk'umunsi wahariwe gukorera ibipimo vy'ikawa gitanguye gukora Olivier Bayubahe arongoye ico kigo amenyesha ko abenshi mu banyagihugu bo muri iyo ntara bataratahura akamaro ko kwandikisha amatongo yabo agasaba abajejwe intwaro ya mashengero, gufasha mu kubahimiriza Patrick Nsengiyumva zimwe mu mpapuro ziranga amatongo zitangwa n'icyo kigo kijejwe gutanga no gushingura impapuro ndangatongo mu ntara ya Kanza nk'uko bimenyeshwa na Olivier Bayuba ngo ni cyane cyane urupapuro rwo kuba umuntu afise canke adafise itongo impapuro zihindura impapuro ndangatongo zibanze attestation de parcelle mu rupapuro rwa Burundi rwo gutunga itongo titre foncier mu rurimi rw'igifaransa uwo arongoye ico kigo ashikiriza ko barabye ibitigiri by'abanyagihugu bamaze kwitura ico kigo kuva gitanguye gukora mu kwezi kwa kabiri bikiri hasi cyane Olivier Bayubahe amenyesha kandi ko nabo bake bamaze kubikora benshi muri barabadandaza wasanzwe baba mu gisagara ca Kayanza abo nabo akamenyesha ko benshi muri bo batabikora kuko bamaze gutahura neza akamaro ko kwandikisha itongo ryabo kugira barikingire ngo ariko ahubwo babikora mu ntumbero yo kuronka ingwati batanga muri banki kugira ngo baronke ideni ikindi Olivier Bayubahe ashikiriza ngo nuko n'ibitigiri vy'abitura ico kigo kugira kugira ngo bandikishe amatongo bavuye mu makomine atandukanye agize intara ya Kayanza bikiri hasi cyane avuga ko binagoye guhimiriza abanyagihugu kwijukira kwandikisha amatongo yabo ngo mu gihe icyo kigo gishyirwaho kitigeze gitegekanirizwa uburyo bwaba ubwo kwiyunguruza gutuma tumanake kandi si n'ubwo gukora ibindi bikorwa ivyo ari vyo vyose bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza na cyane cyane mu gisagara ca Kayanza twavuganye kuri ico kibazo batubwiye ko bidatahurutse ingene ubushikiranganje bubijejwe bwashizeho ico kigo kugira ngo bafunyirize urugendo mu gizo mpapuro bwa mbere baza kuzirondera mu ntara ya Ngozi ngo ariko kugeza uno munsi bakaba aribo bagitanga uburyo bwo kunguruza abo bakozi b'ico kigo kugira ngo bashike kubapimira amatongo yabo Olivier Bayubahe arongoye ico kigo asaba ubushikiranganje ico kigo gikukira gutorera nyinshi ico kibazo vuba ngo kuko rimwe na rimwe hari aho abanyagihugu bene amatongo ubwo buryo bwo kubunguruza abafata nk'uko ari giturire basabwe mukayanza Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Patrick Nsengiyumva urakenuye tuve mu gisata c'imibano tugaruke mu gisata c'ubudandaji abadandaza bato bato barenga imbibe basabwa kuba amategeko mu gihe bariko bakora urudandazwa rwabo bishikirizwa na Staninge kumana umuyobozi ajejwe kumenyesha makuru abapolisi n'abadoniye nibo badusaba amafaranga yo kuja muri kongo kuri uno mwanya nibo batugora hari igihe badusaba ibihumbi bibiri canke ibihumbi bitanu iyo uhuye n'umupolisi aragusaba bibiri canke bitanu ugasanga ibyashara byawe bihereye mu nzira ugasanga uri gukorera inzira hama ugaheba gukurikiza amategeko mu gihe bariko bakora uwo mwuga e, abadandaza bakora urudandazwa ndengambibe ruto ruto bose turabasaba kubahiriza amategeko muri rusange ayo mategeko asaba yuko umwe wese aba afise nifu yiwe ya nimero ndangamutanga kori ni ukuvuga rero babyubahirije ibyo onye baratanga neza amakori n'amatagisi yaba ku mbibe canke hagati mu gihugu kuko umwe wese mu kigobere twi bisunga nifu ya nimero ndangamutangakori yiwe y'urudandaza mu gihe hari abasaba abo bakenyezi amafaranga ataho yanditse Stanley kumana ashikiriza ko ari giturire agahamagarira abatanga kori gutabaza kugira abo babikora bafatwe twama turiko turakeburana n'abajejwe intwaro n'igipolisi turabasaba ivyo bintu nivyo gutera ibyatsi twebwe mu kigobero siko tumeze kandi twizeye neza yuko n'uwo wundi muntu ashobora gucafuza urwego urucanke ruriya abici bicishije muri ivyo bintu nitwa gusaba igiturire twebwe twamatubwira tubwira abo bakenyezi nibace batabaza batabaze nimba hari ha abakozi b'ikigobere bari hafi bagende badome ko urutoke uwo mupolisi canke umuntu hanyuma biciye mu nzego zisanzwe zibarongoye abo bantu bafatwe ikigobere kikaba carashizeho inimero yo kugwanya igiturire iyo nayo ni indwi na rimwe amajana na mirongo itanu amajana na mirongo itanu kandi uzotanga amakuru y'uwari igiturire azoronka agashimwe kangana n'ici icumi ku ijana buraca bugacana ayandi mu ngaburo uheruka twabaganiriye ku bigize urutomate uno munsi tubayagira ku kamaro kago jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo asigura ko urutomate ruhiye neza ariko rukwije ivyankenegwa itomate zatunze n'ibindi bita fibre vegetale eh, ni ibintu by'utunyuzinyuzi birimo biri mu bifungurwa bifasha mu gutuma umuntu yumirwa neza cyane cyane gusohoka neza ku mwanda rufise ama acide menshi kandi atomerera neza umubiri ubumara bita acide organique buri mu rutomate butoro kuyobora amaraso giha insanganyangaburo yitwa Ricopen ikingira umugabo indwara zitandukanye nk'uko bishimangirwa na Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo ayo maside organique asanzwe afite igikorwa kidasanzwe cyo gufasha amaraso mu gifaransa action alcalinizante likopene ku mamirimore angana n'ubusa agakwabu gatanu by'amamirimore ku iritiro ibyo bintu bita likopene biragwiriye cyane amatengatwe y'umugabo no mu gahimba bita prostate k'umugabo mbere n'ibyo bita grande serenal ku gakofero kagize ifigo bica bifasha cyane gutunganya ubuzima neza bw'amafyigo umushakashatsi Jean Paul Wineza yemeza ko urutomate rushobora kuvura no gukinga indwara nyinshi harimo n'igitigu agahamagarira abantu kurufungura kenshi gashoboka Jean Dodier irakoze urakenuye kuri iyo bucana yandi duciye turangiza amakuru yacu kuri uno murango turabaramukije mwebwe mwese mudukurikira ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere muri Burundi Eko bandika ku bijyanye n'itunganywa ry'ikibanza kizoza kirashigwamwo ibidandazwa bije mu Burundi Burundi Eko candika ko Tanzania cemerewe Burundi kibanza gifise uburinganire bungana na hegitari 10 kugira kwe ikibanza kizokwakira ibidandazwa mu karere ka Kuala urugendo rw'amasaha nk'abiri uvuye ku kivuko ca Dar es Salaam byashikirijwe na Jari Liliane Mukenguruka avugira ubushikiranganje mu byo bujeje harimo inyubako mu mpera z'ukwezi k'umunani n'umwaka ngo hariho umugwi warungitswe n'ubushikiranganje mu gihugu cya Tanzania kugira ngo wirabire ico kibanza inzego zibijejwe zikamenyesha ko zirindira impapuro zemeza ivyo bemerewe bitarenze kuwa mirongo itatu ukwezi kw'icumi kugira ngo vyemezwe ugutoza amafaranga y'ishure ntibigiye koroha vyandikwa na voix de l'enseignant kuvaho ubuyobozi bw'indero mu gisagara ca Bujumbura buburije abayobozi b'amashure kwirukana abana kubera ko batarisha amahera y'ishure ubu gutangisha amahera si coroshe umuyobozi w'ishure rimwe muyigenga avuga ko afise ubwoba bwo kutazoshobora kuriha abakozi ku gihe ku kubura uburyo na cane cane ku bakozi b'abakutsa kivi bahejeje akazi baba barindiriye guhembwa ukwezi guheze kwandikisha itongo nibwo buryo bwo kurikingira vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru ya BP umunyamabanga mfate kibanza w'ishyirahamwe OAP avuga ko ishigwaho ry'ibisata ndangatongo bituma haba ugusubiza hamwe kw'abantu ugukinga no kugabanura amatati y'amatongo bigatuma haba iterambere ABP ikavuga ko OAP yafashije amakomine yo mu ntara ya Bujumbura kiretse komine Sare mu gushiraho izo nzego zijejwe igisata c'amatongo amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru gutuza ingeso yo guharika biragoye ni niko umwanditsi w'ikinyamakuru iwacu abibona icyo kinyamakuru cibutsa ikete ry'umushikiranganje jeje intwaro yo hagati mu gihugu risaba babura amatari gutanga isekeza ryo guhagarika mu mabanga abatware bubatse hadakurikijwe amategeko canka baharitse urwandiko rwakigwa ugutandukanye hariho abavuga ko ari intambwe kuko abatware nabo bari mu babikora ariko ku rundi ruhande harabibaza ko ngingo yoba yerekeye abatware bari munsi ya baburamatari nk'uko icyo kinyamakuru kivyandika. nimba iyo ngingo iraba batware muri iwacu bibaza ibitegekanijwe ku bashikiranganji abaserukira igihugu mu makungu abashinga amateka n'abakenguza amateka umugenzi wacu akabona ko hashobora kujamwo umwana n'ikinona yibaza kandi nimba hatoba hariho abadakorwa ko canke abiyo ngingo igamije ko kumvo zitandukanye uwo mwanditsi w'ijambo ry'intangamarara akabona ariko ko ari uburyo bwo gutera intege bufatiye cyane cyane ku nyigisho kugira ngo batuze iyo ngeso nari igitegeko ari rya vuba ni wa mirongo ibiri na kabiri nyakanga bibiri na cumi na gatandatu abantu batanu bikekwa kuba ari impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'induta muri tanzania barishwe n'igipolisi cy'icyo gihugu muri komine ya kibondo mu ijoro ryo kuwa kabiri igenekerezo rya gatanu gitugutu nk'uko itorokanizo ry'amakuru net press ribishikiriza rivuga ko bishwe bafise inkoho zibiri imipanga n'amagerenade atatu gerekana kandi ko James Manyama umukomiseri atwara igipolisi mu ntara ya Kigoma yashikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwabo bikekwa kuba arabagizi ba nabi biciwe mu karere ka Rusohoka ku birometero 15 uvuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi nduta nkuko iryo torokanizo ry'amakuru ribandanya rivyandika bari bitwaje inkoho bakaba bari bagizwe n'abafise hagati y'imyaka 20 ibiri na mirongo ine ngo bari biteguriye gutega umutego kugira biba amafaranga imodoka zose zirengana hanyuma ntibyoroha kuko bateze umutego imodoka y'igipolisi cya Tanzania ni na hano harangiriye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayateguriwe mwongera muyashyikirizwa na francine ndiyo ku bwayo afatikanije na mihaye kanyange mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bya hadiyo isanganiro amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru